Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 7-ն է, տարվա 158-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1494 թվականին Իսպանիան եւ Պորտուգալիան կնքում են Տորդեսիլյասի պայմանագիրը։ Համաձայնագիրը նախատեսում էր համաշխարհային ազդեցության տիրույթները միմյանց միջև բաժանելը։ Պայմանագիրը մշակել է սահմանաբաժան գիծը, որն անցնում էր երկու բևեռների միջով եւ հատում էր Ատլանտյան օվկիանոսը, Պորտուգալական կողմի պնդմամբ տեղափոխվել է գծից անցնելով Ազորյան կղզիներից ցանկացածից 100 լիգա դեպի արևմուտք եւ Կանաչերվանդանի կղզիներից 370 լիգա դեպի արևմուտք։ Այդ գծից արևելք ընկած ծովերն ու ցամաքը բաժին էր հասնում Պորտուգալիայի թակավորությանը, իսկ արևմուտքինը Կաստիլիայի եւ Արագոնի թակավորությանը, որը կոչվում էր Միացյալ Իսպանիա։ Այսօրը պատմության մեջ 1654 թվականի հունիսի 7-ին Ֆրանսիայում թագադրվել է Լուի 14-րդը։ 1724 թվականի այսօրը թուրքական ստվար բանակը գրավել է Երևանը։ 1905 թվականին։ Նորվեգիայի իշխանությունը լուծարում է Շվեդիայի հետ կազմած միությունը։ Այսօրը ծնվել են 1683 թվականին հայ բանաստեղծ, երաժիշտ եւ հրատարակիչ Պախտասար Դպիրը։ 1848 թվականին ֆրանսիացի նկարիչ Պոլ Գոգենը, 1896 թվականին ամերիկացի ֆիզիկոս Ռոբերտ Մալիկենը, 1905 թվականին ամերիկացի բռնցքամարտիկ Ջեյմս Բրեդդեկը, 1914 թվականի այսօրը ծնվել է Միացյալ Նահանգների բանակի սպա Գևորգ Ժուզգալյանը։ Նույն թվականի նույն օրն է ծնվել հնդիկ կինոռեժիսոր Խոջա Ահմադ Աբասը։ 1917 թվականի հունիսի 7-ին է ծնվել խորթային փորձարկող Օդա Չու Անդրեյ Մանուչարովը։ 1922 թվականին ավստրիացի երգիչ Բոբ Մարտինը, 1942 թվականին ամերիկացի գիտնական Դեննիս Միդոուսը։ Հանդիսանում է ինտերակտիվ ուսուցման լաբորատորիայի տնորեն եւ հայտնի է որպես սահմանային աճի հեղինակ։ 1952 թվականի հունիսի 7-ին է ծնվել Իռլանդա-ամերիկացի դերասան Լիամ Նիսոնը։ 1952 թվականին Չերքեզական ծագումով թուրք գրող Նոբելյա մրցանակի դափնեկիր հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ունեցած իր հայամետ դիրքորոշմամբ հայտնի գրող Օրհան Փամուկը 1956 թվականի այսօրն է ծնվել քիմիկոս Ռազմիկ Գրիգորյանը 1959 թվականի այսօրն է ծնվել քաղաքական գործիչ Ստեփան Դեմիրճյանը։ 1970 թվականի հունիսի 7-ին է ծնվել բրազիլացի ֆուտբոլիստ Կաֆուն։ 1972 թվականին Օթաչու Արցախյան պատերազմի մասնակից Ստեփան Ստեփանյանը 1985 թվականին քանդակագործուհի Մարգարիտա Մատուլյանը 1991 թվականին ամերիկացի մոդել եւ դերասանուհի Էմիլի Ռատակովսկին Այսօր տոնում են Իսպանիայում Հանրապետության օրը, Նորվեգիայում Անկախության հռչակման օրը, Պերուում Դրոշի օրը։ Այսօր հունիսի 7-ն է, տարվա ավարտին մնաց 207 օր։